Assalamu alaikum. Da li se izgubi abdest ako se zaplači ne. u namazu? Ili... Ne. Možete li pojasniti pitanje plaća u namazu ne. i prilikom učenja Kur'ana? Kakve to ima veze sa, sa sunnetom, hadisom i praksom, odnosno e, praksom ispravnih prethodnika? Kad je u pitanju razmišlj, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala putem namaza, putem od svojstva pohvalni, jeste to da rob raz, znači zna šta uči ako u njegovom srcu znači je jak iman i jačina imana nije isključivo da su, lice bude natopljeno suzom ali u plaću znači ispravno je da ne idemo u krajnosti ako se osjećanjima svojim osjećimo pobož, po bogobojaznosti, skrušenosti, predani da smo Allahu subhanahu wa ta'ala na seždi na ruku, la ne smeta. Ili osjećamo grižu savjesti zbog griha koji smo učinili, da nam Allah oprosti, la onda je pohvalno takvim momentima da suza upravo bude, da lice bude popraćeno tim, ali to dolazi znači bez eh, nego prirodnom čovjeka da osjeti da samo po sebi dođe, a nikako da.